Хотілося висловити співчуття цій дівчині, яка здалася йому німкинею. Як вона сюди потрапила? Е, Дойче Метхен? запитав він досить лагідно. Ні. Найн. Твердо, стримуючись, щоб не зацокотіти зубами, мовила білявка. Це була Валя Соловйова. У неї сьогодні був день народження і згадувалась мама. Перед очима пливли іменинний торт і сімнадцять свічок на ньому. Чому відмовляєтесь працювати? Звернувся саме до неї, бо вона відповіла йому по-німецькому. Ми не працюватимемо на заводі, що виробляє зброю чи літаки, з яких убиватимуть наших рідних. Згідно зі слідчою міжнародною конвенцією, ви не маєте права примусити нас, військовополонених, працювати на військових об'єктах. А, закричав комендант, ти ще пам'ятаєш про якісь там конвенції? Я примушу тебе забути навіть власне ім'я Russische Schwein. Він з усієї сили вдарив валю чоботом у живіт. Валя впала, як підтята. Її потягли до карцеру, а комендант продовжував екзекуцію далі. Він кричав, наказував жінкам негайно йти в цехи до своїх майстрів, але вони стояли як вкопані. Тоді він пройшов уздовж колони і тицьнув пальцем у груди жінок, які здавалися йому призвідниками бунту. Візьміть ось цю, вказав на Ірину Лозову. І оцю штовхнув до неї грузинку Ларо Лахші. Оксанка не змогла стримати кашлю, що душив її, і закашлялась від холоду, що діймав якнайбільше, бо після хвороби легень не встигла ще як слід одужати. Комендантові здалося, що вона навмисно заважає йому говорити, і він вказав і на неї. І ось цю. Зупинившись біля майстра, повільно запалив цигарку, збоку вдивляючись в обличчя полонянок. Йому здалося, що в їхніх очах він прочитав розгубленість, стояв вдоволений тим, що позбавив дівчат їхніх ватажків. Життя цих жінок у ваших руках, звернувся до них через перекладача. Якщо ви далі відмовлятиметесь від роботи на заводі, ми розстріляємо їх на ваших очах. Даю на роздуми три хвилини. Минуло три хвилини, а полонянки так само стояли непорушно і відповідали, що працюватимуть тільки на операціях, не пов'язаних з воєнним виробництвом. Комендант наказав відібрати ще заложниць, вирвати у них зізнання, хто призвідник цього нечуваного бунту канцелярії долинали крики тих, що потрапили до рук катів. Витягали їх звідти ледь живими і без безсилих вели до цехів. Але дівчата і в цехах відмовлялись працювати, через якийсь час вони поверталися до гурту. Їх відправляли в карцер. Жінки ще раніше домовились між собою, що кожна говоритиме тільки за себе. Я сама так вирішила, або ж сама так вважаю. Тепер у карцері лишаться жінок. Гітлерівці записали їх номери, звірили з особистими справами і зрозуміли, що призвідники бунту військовополонені вирішили покарати їх як найжорстокіше. Вишикували біля цеху і звеліли асесівцям поливати холодною водою з бранспойта. Вода брала з кригою, вони ледь тримались на ногах. Нарешті одна з них не витримала, впала, її потягли до бункера. Решта стояла на морозі, поволі замерзаючи. І, певне, вони, ці мужні дівчата, перетворилися б на льодові стовпи, коли б коменданта не покликав до телефону сам рейхсфюрер Гімлер, який черговий раз збирався відвідати Равенсбрюк і Барт. Досить. махнув рукою комендант, розуміючи, що рейхсфюрер не похвалить його, якщо він замордує таку молоду робочу силу, яка ще може попрацювати на німецький рейх. Полонених кинули в підвал, наполовину заповнений водою. Підвал, до якого ніколи не загляне Гімлер, і отже не дізнається, що там подихають радянські військовополонені, сказав комендант. Вони стояли по коліна в воді, збившись докупи, щоб було тепліше. У них уже не було сили навіть розмовляти. Дуже хотілося заснути і не прокинутись ніколи. В підвалі було темно, діймав задушливий сморід, і тільки коли очі звикли до темряви, вони побачили, що десь високо вгорі пробивається крізь вузеньке віконечко світло а навколо них у воді плавають дохлі щури. Тільки на третій день їх вирішили погодувати. Вартовий відімкнув двері, і робітниці з кесель колони принесли бачок гемюзи, ополоник і металеві мисочки. Більшість полонянок била пропасниця і вони звернулись до коменданта з вимогою прислати лікаря. Вимогу передали наглядачкою ті самі дівчата з кесель колони, і комендант дозволив повести їх до ревіру на огляд. Виявилося, що у дев'ятьох запалення легень їх відправили до ревіру. Тільки Ірина і Валя, хоч і кашляли, ще тримались на ногах. Ти говорили комендантові, що могли б піти прибиральницею, сказала Валі та сама наглядачка, яка передала коменданту вимогу ротармійок. На трасі від гарячого цеху до аеродрому потрібна прибиральниця. Ту, що була там раніше, вчора відправили до психіатричного ревіру. Вона була надто старою і не могла переносити ревіння літаків. Так валя стала прибиральницею гарячого цеху і дороги, що вела з цеху на аеродром. Відразу згадала доручення Удовенко і подумала, що можна буде влаштувати якісь диверсії на аеродромі. Наглядачка Еммі Клейн розповіла дівчатам, що її чоловік загинув на фронті, що війна, яку веде Гітлер, зробила її нещасною на все життя. Повірте. У нас ніхто не питав, чи хочемо ми тієї війни. Валя, яка добре знала німецьку мову, уважно дивилась на цю жінку, що встигла уже зазнати горя, і, можливо, саме через те була людянішою, ніж усі ті наглядачки, яких знала досі.